وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن من أعظم النعم التي امتن الله بها علينا بعد أن هدانا للإسلام ووفقنا لهذا الدين العظيم أن بعث لنا خير الأنبياء والمرسلين فجعله خاتم الأنبياء ولقد شرفنا الله سبحانه وتعالى بنبي لا تحصى فضائله فزكى الله سبحانه وتعالى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى الله سبحانه وتعالى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى الله سبحانه وتعالى كلامه فقال سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى وزكى قلبه فقال سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وما طغى وزكى أخلاقه فقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وتكفوا اسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimwendee naye si mwingine ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni bila kuisahau nafsi yangu jambo kubwa na adhimu, nalo si lingine ni jambo la kumcha Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na wamefaulu wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nnas ibadallah hakika Allah subhanahu wa ta'ala katika neema kubwa alizotuneemesha sisi waja wake baada ya kutuongoza na kutuingiza katika Uislamu na kutuwafikisha sisi kuifuata dini hii ya Uislamu ni Allah subhanahu wa ta'ala kumtuma kwetu sisi mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kuwa ndiyo mtume wa mwisho na akatutukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtukuza mtume wetu kuwa ndiye mtume bora kuliko mitume wengine waliotangulia akampa fadhila na matukufu yasiyokuwa na kiwango maalum akamtukuza kwa utukuzo usiohesabika mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukisoma kitabu chake kitukufu unakuta Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zaidi ya moja amemtakasa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila upande akamtakasa mtume sallallahu alayhi wasallam upande wa akili yake akasema Allah subhanahu wa ta'ala ma dhalla sahibukum wa ma ghawa hajawahi kupotoka rafiki yenu mtume wenu huyu wala hajawahi kupotea katika kile anachokiamua na anachokifanya kadhalika Allah akautakasa ulimi wake katika kitabu chake kitukufu pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wama yantiqu anil hawa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatamki lolote kwa matamanio yake kadhalika pia Allah akautakasa ulimi wake mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu chake kitukufu pale aliposema in huwa illa wahyun yuha, maneno anayotamka Mtume alayhi salatu wassalam si mengine isipokuwa ni wahi kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah akautakasa moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ndani ya kitabu chake pale aliposema ma kadhaba alfuadu ma raa, haujadanganya moyo wa mtume alayhi salatu wassalam kile ulichokiona fauka samawati saba, juu ya mbingu saba za Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akamzaki mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama kupitia kuyazaki na kuyatakasa macho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika kitabu chake ma zagha al-basar wa ma tagha, macho ya Mtume alayhi salatu wassalam hayakuangalia upogo, kadhalika na kile alichokiangalia hakikuchupa mipaka, hayakuchupa mipaka macho ya Mtume alayhi salatu wassalam. Katika kila upande Mtume alayhi salatu wassalam ametakaswa na Allahu subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala akamsifia kwa ujumla wake, akaisifu tabia yake Mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema katika kitabu chake kitukufu, wa innaka la ala khuluqin azim na hakika si vinginevyo ewe Muhammad, hakika wewe ni mwenye tabia zilizokuwa juu, tabia tukufu kinyume na tabia za watu wengine wote. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ametufadhilisha sisi na kututukuza sisi kwa kututumia mtume wetu alayhi salatu wassalam, mtume aliyekuwa na daraja ya juu, mtume aliyekuwa na sifa zilizokuwa juu kuliko sifa za watu wengine, mtume ambaye haikuja halali isipokuwa ni ile aliyohalalisha yeye. Kadhalika pia haikuja haramu isipokuwa ni ile ambayo aliharamisha yeye mtume alayhi salatu wassalam kadhalik wapo wengi watakaoanzisha dini na madhehebu na mitazamo basi hakutokuwa na dini isipokuwa ni ile dini aliyoiweka yeye mtume alayhi salatu wassalam wa kullu khabarin hakika kila khabari akhbarahu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliyoikhabarisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa haqqun wa sidqun, basi tambua ewe Muislamu kwamba habari hiyo ni habari ya haki, kadhalika pia ni habari ya ukweli. La raiba fihi, hakuna mashaka ndani ya habari hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza tumfuate mtume sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza tumuige mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pale aliposema wama ataakumur rasulu fakhudhuh na chochote alichokuleteeni mtume alayhi salatu wassalam basi kitu hicho kichukueni akasema Allah subhanahu wa ta'ala wama nahakum anhu fantahu, kadhalika chochote alichokukatazeni Mtume alayhi salatu wassalam kiacheni. Huyu ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, mtume ambaye sisi tunamuiga, sisi tunamfuata. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, ni kiigizo kilichokuwa chema hakuna najahu wal falah hakuna kufaulu hakuna kufaulu ee ndugu yangu muislam isipokuwa katika kumuiga mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam halika hakika yeye mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ndiye ambaye aliyesema taraktukum ala mahajjatin bayda layluha kanahariha nimekuacheni katika uwanda mweupe, nimekuacheni katika eneo lenye mazingira yasiyokuwa na utata, mazingira ambayo usiku wake ni kama mchana wake. Usiku wake kwa yule anayetaka kuiona haki, kwa yule anayetaka kuiona batil, aione haki na aifuate, kadhalika pia aione batil na aiache. Basi usiku wake ni kama mchana wake la yazigu anha illa halik, hapotei katika uwanda huo isipokuwa yule ambaye mwenye kuangamia, aliyeamua yeye mwenyewe kuacha mafundisho sahihi yaliyokuja katika kitabu cha Allahu subhanahu wa ta'ala na yaliyokuja katika sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. sallam. yangu Muislamu, mtume huyu ndiye ambaye aliyesema man minkum fasayara ikhtilafan kathira yeyote atakayeishi miongoni mwenu basi mtu huyo ataona tofauti nyingi tofauti ambazo hazikuwepo katika zama zake wala hazikuwepo katika zama za masahaba wake wala hazikuwepo katika zama za tabi'in walioishi pamoja na masahaba wake mtume alayhi salatu wassalam. Mtume anasema fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi, mambo ya ziada yaliyozushwa katika dini hali ya kuwa si mambo ya dini. Kisha mtume alayhi salatu wassalam akaacha usia kwa masahaba wake, akawaambia faalaikum bisunnati, ni juu yenu nyinyi kufuata sunna zangu, ni juu yenu nyinyi kufuata mwelekezo wangu wa sunnati lkhulafai rashidin, na sunna na mwenendo na mwelekezo wa makhalifa wangu waongofu. Mtume huyu alayhi salatu wassalam akawa ametuachia dini iliyokamilika, dini isiyokuwa na mapungufu. Baada ya kufa kwake kukawa hakiruhusiwi chochote kuongezwa katika dini ya Allahu subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina leo nimekukamilishieni dini yenu kadhalika pia nimekutilimizieni neema zangu na nimeridhia kwenu nyinyi kuwa ndio Uislamu ndiyo dini yenu kwa Uislamu uliokamilika alipokuwa mtume sallallahu tangu alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hai mpaka pale alipokufa ndio uislamu ambao tunatakiwa leo tuufanyie kazi tusiongeze katika uislamu huo na wala tusipunguze katika uislamu huo kwani tutakapoongeza katika uislamu huo tutakuwa tayari tumeashiria kwa dalili zilizokuwa wazi za vitendo na za maneno, za vitendo na za maneno ya kwamba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haijakamilika kama jinsi ambavyo alivyothibitisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الناس عباد الله ان من الامور المحدثه في هذه الازمنه المتاخره ولا سيما في بلدنا هذا وبعض بلدان المسلمين ما يسمى باحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شك أيها الناس عباد الله أن هذا الاحتفال بدعة وأمر محدث في الدين لم يأمره ربكم سبحانه وتعالى في كتابه ولا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته ولم يفعله قرون المفضلة بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكوزتاك صلى الله عليه وسلم زيبوا mtume محمد Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam enyi watu waja wa Allah hakika katika mambo yanayofahamika katika mambo ambayo yanayofahamika kwamba miongoni mwa mambo yaliyozushwa katika zama almutaakhira zilizokuja kwa kuchelewa baada ya kufa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hasa katika nchi yetu hii na baadhi ya nchi za Kiislamu ni jambo la ihtifal, kusherehekea mazazi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hapana mashaka enyi Waislamu kwamba jambo hili la kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo lililozushwa, ni jambo ambalo halikuwepo wakati wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala hajaliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala halijafanywa na karne bora zilizokuja baada ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jambo hili limeanzishwa karne ya nne na Bani Ubaidul Qaddah. Watu hawa ni marafidha albatiniya alismailiya wameanzisha jambo hili kwa ajili ya mambo ya kisiasa na kuwapotosha waislamu kuwaondoa katika njia iliyo sahihi aliyoiacha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wakaanzisha maulidur rasul kadhalika maulid ali wa maulidu fatima wa maulidu lhasan walhusein wa maulidu malikuhum fi dhalika alasr, maulidi sita. Wakaanzisha uzao wa Mtume, uzao wa Ali ibn Abi Talib, kadhalika pia uzao wa Fatima binti Muhammad, mkewe Ali ibn Abi Talib, na watoto wa Ali ibn Abi Talib, al-Hasan wal Husayn, kadhalika pia na maulidi ya huyu kiongozi wao wa zama zile. Wameanzisha jambo hili ili kukhalifiana na mwenendo sahihi wa mtume alayhi salatu wassalam jambo hili likachukuliwa na baadhi ya watu katika waislamu aljahala watu wajinga waliokuwa wavivu wa kukisoma kitabu cha Allah waliokuwa wavivu wa kusoma sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waliokuwa wavivu wa kusoma tarikh waliokuwa wavivu wa kusoma sira ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakika jambo hili ndugu zangu waislamu halikufanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam wala halikufanywa na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walau kana khairan lasabakuna ilayhi na kama jambo hili lingekuwa ni jambo la kheri basi wangetutangulia hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam mama Aisha radhiallahu anha wa ardhaha ameishi baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya takriban miaka 40 hakuwahi kufanya maulidi ya mumewe mtume alaihi salatu wassalam watoto wa mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katika watoto wake mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hakuwahi miongoni mwao al-Hasan miongoni mwao al-Husayn hawa ni wachukuu wa mtume saa sallam wakihesabiwa kama watoto wa mtume saa sallam wakimpenda mtume saa sallam na mtume akiwapenda kama ilivyothibiti katika baadhi ya nusus lakini hawakuwahi kufanya maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam nduguye ibn ammihi al-abbas kadhalika pia ali ibn abi talib radiyallahu tabaraka wa taala anhum hawakuwahi kusherehekea maulidi ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam vipi wewe utadai ya kwamba hii ni ibada aliyoifanya mtume sallallahu alaihi wasallam au iliamrishwa na Allah hali ya kuwa haikuja katika kitabu na wala haikuja katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah tabaraka wa taala kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwamrisha mtume wake alayhi salatu wassalam sema e Muhammad ikiwa nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi nifuateni mimi basi fuateni sunna zangu na Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni wanasema wanawachuoni aya hii ni ikhtibar aya hii ni mtihani kwa ahlul bid'ah pale ambapo wanapokuwa wanamzushia mtume swalla sallam ukiwauliza wanadai mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala wanadai kwamba wanafanya vile ili Allah awaridhie katika matendo yao, basi Allah anasema yeyote ambaye anempenda yeye, basi misingi ya kumpenda na miiko ya kumpenda yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima amfuate Mtume alayhi salatu wassalam, na kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam kunakuja kwa kufuata sunna zake katika matendo yake katika maneno yake, katika yale ambayo yaliyofanywa mbele yake, na akayaridhia Mtume alayhi salatu wassalam. Bali mbaya zaidi, ndugu zangu Waislamu, hawa wanaofanya maulidi wananasibisha kwamba kitendo hichi kifanywe tarehe kumi na mbili ya mwezi huu wa Rabiul Awwal, wakisema ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amezaliwa tarehe 12 Rabiul Awwal. Jambo hili halikuthibiti, halikusemwa na yeyote katika ulama salaf kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amezaliwa katika tarehe hii ya, ya, ya tarehe 12 ya mwezi wa Rabiul Awwal, bali kilichokuwa ni arrajih, walichokubaliana wanawachuoni kwamba tarehe hii ya tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal ndiyo tarehe aliyokufa Mtume alayhi salatu wassalam, ndiyo tarehe ambayo mtume wetu ameelekea kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Sasa aljahala, wajinga wakaichukua tarehe hii bila kufanya utafiti yakinifu ambao utakaowapeleka katika tukio hata kama litakuwa la kizushi, basi wapatie katika siku hiyo. Wakawa wamepotea na wamepotea katika matendo yao na wakapotea katika siku ile ambayo walitakiwa wafanye tendo hilo. Wakaja Arrafidha juzi, kabla ya siku nne au tano, wakaleta jambo jingine la kusherehekea kufa kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wakatembea barabarani makundi kwa makundi, wakiwa wamevaa mavazi meusi wakiwa wamevaa mavazi meusi yenye kuashiria kuomboleza kufa kwa mtume alayhi salatu wassalam. Yote haya albid'atu millatuhum wahid walbid'atu ala milwanin wahida, bid'a mila zao mila yake ni moja na njia yake ni moja, kama jinsi ambavyo walivyokuwa wamezua kuzaliwa kwa mtume alayhi salatu wassalam. Leo tunawaona kwa macho yetu wanasherehekea kifo cha mtume alayhi salatu wassalam yaqulu alayhi salatu wassalam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد anasema mtume alayhi salatu wassalam hakika yoyote atakayezua jambo ambalo si katika mambo yetu ya Uislamu basi atambue ya kwamba jambo hilo atarejeshewa nalo. Kadhalika na yule yoyote ambaye hatozua lakini akafanya jambo ambalo lililozuliwa halipo katika mila yetu ya Uislamu, basi atambue jambo hilo atarejeshewa nalo, lakini si kurejeshewa tu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, wawe na tahadhari wale ambao watakaokhalifu amri za mtume alayhi salatu wassalam watakaofanya kinyume na vile alivyosema mtume saa sallama au alivyotenda mtume sallallahu alaihi wasallam watu hao wataingiwa na fitna au wataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala adhabu iliyokuwa ni yenye kuumiza fa Allahu Allahu ibadallah Allah Allah enyi waja wa Allah katika sala zima la kuingia katika jambo hili la kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mwisho wa kuzusha ni kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali pia imekuja katika hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa kullu bid'atin fi nnar, kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin fi nnar, hakika kila uzushi ni upotevu na kila upotevu utamwingiza mtu Kula muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar, na kila upotevu utamuingiza yule ambaye aliyepotea katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyooka. Allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna shinabah birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله وسلم وبارك بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم